для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса Вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. На раніцу галава была цяжкаватая. Ранціш ледзь стрымліваўся, каб не пазяхаць пры дамах. Вырвіч вырашыў не заставацца гаспадароў, хаця пан Гірвасі настойліва прапановаў працягнуць прыемнае развітанне. Нядоўгае сямейнае жыццё не дужа змяніла характары, Таму развітанне з панам Ервасіем магло ператварыцца ў такое баляванне, пасля якога сцены і свядомасць пад цаглінцы збіраюць. Тым болей пану Ервасію паланейцы па ўсім было відаць карцела застацца сам насам. Неба пералівалася жаўтавата-ружовымі колерамі, як модны шлафрок, у якім выходзяць са спачывальні піць каву, і здавалася таксама нявыспаным і санлівым. Доктар, усеўшыся на каня, захінуў соннага малога сваім плашом, як найвялікшую каштоўнасць. Малы Алесік дарогай соладка драмаў, але трэба было даць адпачыць і вершнікам, і коням. Таму прыпыніліся ля карчмы пад ганарліваю назвай «Тры цэзары». Якіх менавіта цэзараў меў на ўвазе той, хто замаўляў шыльду незразумела, бо на кавалку бляхі была намаляваная толькі крываватая карона з перлінамі. Непадалёк блішчэла плынь ракі, і пранціш успомніў, што дзесьці побач павінен быць пракляты млын, на якім яны столькі страхаў нацярпеліся. У тлум і смурод карчмы заходзіць усёй кампаніі не сталі. Лёднік выкупіў лепшага, што там мелася, прыдатнага да спажывання. І пані Саламея, усеўшыся на лавацы пад кустом бэзу, частавала хлопчыка, які неяк адразу да яе прыхінуўся. Нешта яму напявала, усміхалася шчасліва. Пранціш не сумняваўся, што пані палюбіць малечы ўсім сэрцам. Лёднік прысеў побач з жонкай і сынам і любаваўся ідылічнай карцінай сямейнага шчасця пуга пана Ервасія была вельмі малой платай за гэта. Апранцейш спрабаваў заглушыць тугу бутэлькай піва. І піва было не надта добрае, не портер лондонскі. І туга была не з тых, якія могуць рассмактацца за адзін дзень. Не, не бачыў пранцішу пані Гірвасі нічога такога, што рабіла б яго вартым панны багінскай больш, чым пан вырвіч. Толькі што багацейшы ды нахабнейшы. Але пранціш цяпер пад харужы драгунскай харугвы. Ад піва прыемна круцілася галава, вырвіч – Адышаўся да брамы, да густых кустоў язміну, якія яшчэ свяціліся вогкімі белымі зорачкамі, бо вуркатанне лёднікаў над сваім малым, лагоды душэўнай у ягоным цяперашнім стане не дадавала. Сонце пачало прыпякаць, нібыта цівун махануў над ім бізуном за нядбайную працу на панскіх палетках. Усё трэба было пачынаць спачатку. Збіраць душу па кавалачках, шукаць сэнс жыцця, вяртаць здольнасць верыць і кахаць. На падсохлай дарозе падняліся клубы пылу. Неадменна ехаў вялікі атрад. Вырвіч напяўся. Мала што. Час неспакойны. Можа, маскоўцы. Можа, прусакі. А можа, шляхецкі наезд. Можа, шляхецкі наезд. Але вершнікі ўзброеныя, як на вайну без мундзіраў ды іншых пазнак сваёй прыналежнасці, пад'ехалі да карчмы, хуценька перахапілі пакупку віна і кінуўшы карчмару жменю манетаў, рушылі далей. Не задзіраліся, не жартавалі, не спрабавалі зазірнуць пад спадніцу якой гоженькай прыслузе. Хм сур'ёзныя людзі. Спрактыкаваныя воі, найміты на службе ў часовага пана. Пранціж стаяў у ценю язміну, сціснуўшы зялёнае горла паўпустой бутэлькі, нібыта хацеў яе задушыць. А потым кінуў траву, нават не паспрабаваўшы дапіць. Таму што пазнаў аднаго з вершнікаў – таго, хто кіраваў атрадам. Пазнаць яго было няцяжка. Здаровы, як мядзведь, з белымі валасамі і брывамі і бяздоннымі вачыма. Герман Ватман, найміт баінскіх, і пранціш не сумняваўся, куды яны кіруюцца у маёнтак, у маёнтак, о Галинских. Малады драгун не разважаў. Ён падышоў як мага больш разняволенай хадой да лёдніка і паведаміў, што мусіць вярнуцца па забытую ў агалінскіх вельмі дарагую сэрцу рэч, а менавіта срэбны корт. Таму няхай едуць сабе ў вільню, а ён дагоніць. А калі прыпозніцца, хай не хвалюецца дарослы пан, не студэнт. «За кордом, значыць?» – скептычна кінуў лёднік, як відаць, не паверыўшы. «Захацеў усё-такі пабаляваць з панам Ервасіем? <laughs> Глядзі, панапівайцеся, не пабіцеся!» «Пастараюся!» – весело вымавіў пранціш і рушыў падалеяць шчаслівага сямейства схапіў першага стрэчнага мужика за каршэнь. Ці ёсць тут якая яшчэ дарога да глініч, карацейшая? Можыць, падумаў, пачухаў галаву, а, хіба што вунь там, лахчавінай праехаць. Толькі па дарозе будзе балота, дзе нядаўна малы паніч утапіўся з карэтай. Вырвіч... Зноў гнаў каня колеру спелага каштану і думаў пра тое, што паланейка займее таго, чаго баялася. Цікава, што даручана ватману? Толькі звесці паненку альбо зрабіць яе ўдавою? А можа вырашана абодвух без магнацкага бласлаўлення пашлюбаваных зняволіць? Сястру сваю пан Багінскі вядома забіваць не стане, а вось у манастыр адправіць. Дарога была так, адно найменне, што дарога, ледзь пазначаная. Голле сцябала па твары па плячах, а потым і праўда пачалося балота. Конь паслізнуўся на гліне, у адным месцы, саступіўшы са сцежкі, праваліўся ледзь не па грудзі, А вось і месца, дзе ўтапілася карэта. Тут з балотістай сцежкай скрыжоўвалася больш шырокая, наезджаная дарога, відаць, тая самая пайкой вось-вось да маёнтка, даедзе атрад пад камандай ватмана. На скрыжаванні стаяў нядаўна пастаўлены дубовы крыж, незвычайны, прыдарожны, аброчны, а ў памяць загінулых – Пад ім на грудку чорнай зямлі ляжалі зрэзаныя, яшчэ не прывялыя кветкі. Пранціш выпацканы ў гліне і твані з наліплай на адзенне раскай, уляцеў на двор маёнтка галінскіх, як памежнік за кантрабандыстам. Пан Гервасій, пані Паланея, зараз жа з'язджайце! А Галінскі паспеў жа відаць куфаль другі піва выжлуктаваць і атрымаць за гэта ад ласкавай жоначкі добрага прачуханца. Пачуўшы, што здарылася ён, страпянуўся як певень, які праспаў світанак. А! Но! Ну, я іх сустрэну, гіцаляў. Гарматый падрыхтаваны я, зараз людзей узброю. Паланея, якая збялела, калі прагучала імя Германа Ватмана, тузанула мужа за рукаў. Нагадаю вас пану, што гэта не купка нападнікаў, а людзі майго яго мосці брата, генерал-маёра і стольніка літоўскага. І ён, калі што, Може сюди цілу армію прислать. Вас пан буде тримати облогу супроць цілого войска, га? Войну чинить на все княство, га? А я не Софія, Олелькович, а ваша мость не Януш Радзівіл. Гэта раней да вас, да дапамогу, прыскакалі б сваякі ды сябры. Але з-за нашага шлюбу вы адзін, усе адвярнуліся. Едзем, едзем, едзем да карабля». Ерва сілаяўся, праўда, ціха, але праз лічаныя хвілі абодва сядзелі ў карэце. На шчасце, куфры загрузілі яшчэ ўчора. На развітанне паланейка пацалавала пранціша. Няхай пан знойдзе сваё шчасце і даруе мне за ўсё. Не буду прасіць, не забывайце мяне. Надварот. Надварот. Няхай іншае, лепшае, як найхутчэй выцісне ўсялякі ўспамін пра мяне. А я... Я ніколі не забудуся на адважнасць і дабрыню пана вырвіча. І нешта невялікае цяжкое сунула яму у руку. калі карэта схавалася з вачэй, вырвіч усвядомію, што шчокі ганедна мокрыя. Ды што ж гэта? Расплакаўся, як дзяўчынка. Пацягнуўся кулаком выцерці, успомніў пра заціснуты там падарунак. Крыж. Залаты крыж на ланцугу, увесь усыпаны дыяментамі, рубінамі, смарагдамі, сапфірамі. Крыж аж вачам глядзець балюча. Каралеўскі падарунак. Ды за гэты крыж, напэўна, вёску купіць можна. Але на душы лягчэй не стала. Пранціш уздзеў дарагую рэч на шыю, засунуў пад кашулю. Што ж, мінулы раз, калі княжна паслала Пранціша на смерць у полацкія сутарэнні, Яна ўзнагародзіла вырвіча каштоўным кінжалам персіянскай працы. Той застаўся дзесь у тамашоўскіх сутарэннях, прыўлашчаны турэмшчыкам. А калі паненка разбіла свайму рыцару сэрца, адкупілася крыжам – ці прынясе ён яму больш удачы. Вырвіч кіраваў каня знаёмай балоцістай сцежкай, апусціўшы галаву, чуючы толькі ўласныя цяжкія думкі. Таму на скрыжаванні не адразу заўважыў, што па вялікай дарозе набліжаюцца вершнікі. Халера! Халера! От халера так само вой знайшоўся. Ай, варона, а не вой. прыпусціў каня па сцежцы, спадзяючыся, што яго не паспелі заўважыць з гасцінца. Але калі ззаду пачуліся галёканні стрэлы, зразумеў, што папаў як верабею шапку, разагнацца не было як, па такой дарозе гаршкі не вазіць. Пакуль пранціш адчайна раздумваў, ці не лепей саскочыць з каня ды кінуцца ў гушчар, конь спатыкнуўся. Вырвіч паспеў выхапіць шаблю дарэмна, ці што лёднік яго трэніраваў, Але пад кулямі асабліва не пахваліся фехтавальным майстэрствам. Дарэмна гарлаў пра тое, што ён шляхціц, драгун, падасць у суд на сваволю, Найміты проста рабілі сваю справу. І некаторых ён бачыў раней у полацку, калі ты разам з ватманам сядзелі ў засоцы ў доме рэнічаў са зняволенай пані саламеяй. А вось і сам пан Ерман Ватман чакае, адкінуўшыся ў вольнай паставе на магутным дрыхканце. Вітаю вашу студэнцкую мость. Я дыпламаваны доктар вас пан і падхаружы літоўскай харугвы і абураны страшэнна вашым падступным нападам. Я падам петыцыю ягоная каралеўскай мосці у трыбунал, як вы насмеліліся гвалтам перапаняць шляхціца. Пранціш не здымаў руку з дзяржальна шаблі. На ватмана ягоная гарачая прамова, зрабіла ўражанне не больш, чым муха на збан малака. якім жа чынам пан падхаружы патрапіў у гэтыя лясы, а? <laughs> А ці не гасцяваў ён у адной дужа радавітай, прыгоженькай, але не ў таймоўнай персоны? Я, ваша мость, рыхтуюся адпраўляцца да месца дыслакацыі сваёй харугвы мне няма часу на гасцяванні Пранціш на хаду сачыняў нешта пра важныя вайсковыя даручэнні пра якія ён не мае права распавядаць але ватман толькі махнуў рукой на усялякі выпадак ваша моць праедзе з намі у маёнтак глінішчы раптам сустрэнем там нашых агульных знаёмых. <laughs> Ось і адзначым разам спатканне. Дарэчы, а дзе баявіты доктар? Былы слуга вас пана, а? А то ён мае ўласціваць узнікаць у самым непатрэбным месцы, у нязручную часіну, да яшчэ з шабелькай з гэтых кустоў не выскачыць вырвіч запэўніў што прафесор у вільні ў кустах яго дакладна няма і зноў пачаў абурацца але яго ніхто не слухаў нават шаблю адабралі добра што не звязалі як сноп маёнтака галінскіх да пранцішава задавальнення бандзе ватмана патрапіць так лёгка як яму з пані саламеяй не ўдалося слугі падобна трымалі адпаведны загад нават з гарматаў пару разоў выстралілі Праўда, паранілі толькі шматпакутную беларускую зямлю, якую ранамі не здзівіш а найміты ватмана стрэлаў не баяліся. Франціш лічыў кожную выйраную хвілю. Гэта ж паланейка яшчэ бліжэй апынецца да свабоды. Ватман час ад часу заклікаў пана Гірвасія выдаць панну багінскую ягонаму брату але адказу, вядома, ніякага не атрымліваў. Сонца ўсё ніжэй схілялася да лесу. За гэты час можна было ад'ехацца далекавата. Цяпер пранціж быў амаль упэўнены, што паланейка ў бяспецы. калі нападнікі прарваліся ў маёнтак, то пераканаліся, што гаспадароў няма. Усё, што ўдалося дабіцца ад слугаў, паны маладая пані з'ехалі, куды на вялікае шчасце ніхто сказаць не мог. Напэўна, юнай пані Агалінскай удалося пакіраваць мужам як след, і ён не крычаў на кожным кроку, што не выправляецца ў Амерыку. І тады пранціж зразумеў, што неба хутка яму сінім вузлом завяжацца. Ватман падышоў да маладзёна, усміхаючыся як гаспадар нядбайнаму арандатару. Нешта падказвае мне, што ягоная мость, пан, — вырвіч мусіць ведаць куды скіраваліся паны галінскія я веру што высакародны пан вырвіч мне шчыра пра гэта распавядзе бо пан дужа разумны і не захоча займець нязручнасцяў А можа і пакутаў пякельных яшчэ пры жыцці маладым. З-за кабеты, якая яму між іншым гарбуза дала. Вырвіч адчуў, як паміж лапаткамі прабег мароз. Ды з чаго пан Ватман вырашыў, што я быў у гэтым маёнтку і нешта ведаю? Ватман падчапіў за каўнера хлапца цяжкі залаты ланцуг і выцягнуў крыж, які аказваецца здрадліва паблізкваў у не да канца зашпіленай прарэсе кашулі. Шановныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.